คนนี้ก่อนแนะนำตัวเองชื่ออะไร เราให้คุณฟังปฏิบัติไปดีไงด้บ้องคมลาวเหรลูกบ้องคมลาวภาษาเราเนี่ยโดยฟังได้สบายดีพระอาจารย์ และสบายดีกันระยะละมิตรทุกทาน เสียงคอยพออาจารย์ ขน้อยสมภูมาจากมินิโซตา ขน้อยเคยมาปฏิบัติกับแม่สมพรที่ลาสเวกัสกับหลวงพออเมื่อก่อนก็ยังบ่เคยมาก็เลยลองมาดูมาลองเบิงเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ผล เพราะว่าเคยเอาไปใส่อยู่ในอันเวียกการงานเป็นเวลาเมื่อก่อนเฮาเคยปฏิบัติทำแต่หากโบเมนสายนี้ เดี๋ยวนี้เฮาหู้จักแบบที่ว่า ที่ว่าเขาคิดไป เขาคิดแนวคิดของเขากำลังเขาคิดไปเขาดึงเขามาเซนิโตเขาได้เขาหู้ซึกแต่ละครั้งเวลาเขาเฮ็ดเวียกเวียกเมื่อก่อนเฮ็ดเวียกก็พิดพลาด แต่ตอนนี้บ่เคยพิดพลาดพ่อเคยแม่เคยให้คำอธิบายหลายอย่าง เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อกันแต่บ่กล้าเฮ็ดยังบ่กล้าเถื่อ นี้แต่ละมือไปยังไงผ่านไปยังเพิ่มขึ้นไหมมาปฏิบัติแต่ละมือหู้ซึกว่าก้าวคือว่าก้าวหน้าไปหลาย เพราะว่าหู้ซึกเห็นเห็นตัวเห็นตัวถูกย้มเก็บปวดเขาเห็นตัวจริง แล้ว ให้ให้น้องๆต่อบอกให้ฟังว่าแต่ละ อันนะโดยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาน้อยก็นั่งบ่ได้หลาย เพราะว่าการปฏิบัติยกมือแล้วเดี๋ยวนี้ คนในรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนในยกแล้วก็โบมีการเจ็บปวดหลายและก็โบหาโบเหงานอนเหมือนเมื่อก่อน ความคืดยังมีหลายอยู่ความคืดก็บคืดหลายแล้ว เดี๋ยวนี้ เพราะว่ารู้สึกว่ามันคืดไปก็ดึงคืนมาใส่ในตัวเองรู้สึกตลอด เยอะไปมมันฟองขึ้นในช่วงที่มันมาแล้วมันหายไปเองเดือเขาจัดการกะมันยังไงเมื่อว่ามันมันจะขึ้นก็ตัดมันออกไป แล้วเวลามันขึ้นไปก็ดึงเข้ามามาดึง ดึงมาเบิ่งในเวลายกมือ ยกมาใส่มือเขาก็เบิ่งในมือดึงมาทุกครั้งโดยมันเห็นได้ทุกครั้งบ ก็บ่บ่แต่เวลามันก็คืดไป เขาจะดึงมาความคืดเขาก็หายไป แต่มันทุกครั้งทุกครั้งโดยทุกครั้งก็ไปบ้านเฮ็ดได้บ่ยังเฮ็ดเคยเฮ็ดตลอดอาจารย์ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรียกงานปฏิบัติงานเฮ็ดเรียกทุกทุกด้านบ่มีผิดพลาด แล้วเมื่อก่อนยางก็มีเสียง เดี๋ยวนี้ยางก็บ่มีเสียง เปิดประตูก็ บ่ให้มีเสียง ปฏิวัติทุรตลอด โดย โดยเคยเห็นมากับหลวงพ่อดิอยู่บนอ่างน้ำร้อนดิโดยแล้วหลวงพ่อจะโดยหลวงพ่อว่าจื้อเขาหน่อย จื้ออยู่เดินดูว่ามันตะเกามันแก่กว่านี้เนาะโอ้ตะเกาแก่กว่านี้แล้วต่อมาเขาหน่อยก็เอาน้องๆมาสดลอง แต่ว่าไปหมดอยู่ใสหลวงพ่ออุดมบ่น้ำห้อนแล้วก็ไปน้ำห้อนหมดเขาน้อยไปสองเถื่อก็เจ้บุเป็นคนยังสี่นะอ๋อเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยนุ่มจนว่าหลวงพ่อผู้ชื่อแม่นบ่หลวงพ่อคือสิแม่นแต่สุวรรณาคนและโดยโดยหลวงพ่อบัดนี้สิได้ติดตามหลวงพ่อตลอดสิได้นุ่มก็น้อยเอาน้องมาดำไดอันนี้น้องสาวน้องสาวน้องสาวได้น่ะเอามาได้เลยเพิ่นก็ผิดพลาดเวียกการงานคือกัน โดย อยากให้ อยากให้น้องสาวครูนั่นเลยเขาผิดเขาเห็นใหญ่น้อยคนโมสู้ไปแหี่ยสูงไปเอาเอาให้คุณนั่นว่าบ่รู้เป็นยังไงก็อยากมาย้อนเหตุการณ์ผิดพลาดเลยเอ้าข้ามบ่นี่ข้ามนี่บ่อ้ก็ไปคนละตัวคุณนั่นก็พันไ่เว้าซ้ำนะคุณนะเออดมแล้วล่ะบ่เออพูดแล้วล่ะบ่เอาเลอยน้ำพันเมืองโ้ันเนื้อบุทันเว้าเด้ออืาขน้อยขอกราบนมัสการอ่าหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็ พื่อนกัลยาณมิตรทุกคนข้าน้องเองซื้อวนกปกติเราจะเป็นคนขี้งุดงิด เหตุผลยังว่าอยากมาปฏิบัติกับหลวงพ่อก็เคยไปแล้วเธอเธอหนึ่งกับแม่สมพร ก็ยังยังโบหู้อย่างหลายเธอก็เหตุนั้นแม่สมพรอยู่บ้านบ่เออพระอาจารย์สายาโดย บ่จื้อบ่ม่ได้ัน้กันน้วโดยก็หลังตอนทำอิฐไปก็ยังบ่ฮู้อยังหลายเทือก็ฮู้แต่พิธีปฏิบัติยกยกแขนธรรมดา แล้วก็อก็ยังมีผิดผิดพลาดพลาดน้ำการใช้ชีวิต เพราะว่าเป็นคนงุดงิด แบบเจ้าอารมณ์เบ้าแบบเบ้าแล้วก็แบบเฮิร์ตคนอื่นโลด แลาเเธอที่สองก็กลับมาใหม่ตอนหลวงพ่อเห็ดอยู่อ่างน้ำห้อน โดยแล้วก็กลับมากับกับบ่ค่อยได้เห็ดประจำ แต่ระยะเห็ดกับกับหู้ซึกหู้ซึกว่ามันมันใจเย็นลงกับบ่ค่อยให้แต่บัดคันเซาเห็ดแล้วก็กลับมาคืนเพราะว่าเฮาขาดสติ แต่ก็ต่อมาเขาน้อยก็เริ่มพยายามฟังซีดีแน่แล้วก็พยายาม เหตุคืนอีกแล้วก็มาเห็นความถูกระยะพอพอของเขาน้อยเป็นเสีย แล้วก็เลยตั้งใจขึ้นก็เก่ากับพยายามเดี๋ยวนี้หู้ซึกว่ามีสติขึ้นปัดปัดมีสติขึ้นแต่ว่าปัญญาเขาน้อยยังบอบอแข็งแหงเพราะว่าตอนเหตุเวียกเขาน้อยจะจะจะพูดตัวเองว่าสติสติมันฉีหลาย เพราะว่าเขาน้อยเหตุการณ์สองสองไอเวิร์กทูจอบ so แต่ละบอลค่ะด้อยที่มีแต่โฟกัสน้ำท่ามน้ำน้ำน้ำอ่าเอ่อบ่ฮู้สิว่าน้ำการเคลื่อนไหวตลอดเพราะว่าจะต้องได้ตั้งสติเพราะว่าเฮตดเบียกสองสองบอลเลยกะกะหู้สึกว่ามันเห็นผล เพราะว่าระยะที่เขาน้อยกลับมาอีกมันกับคันเทนิว มันกับต่อเนืองจะจะเห็นจะเห็นความรู้สึกตัวเองชัดเจนขึ้น เห็นความบกพร่องว่าเออ สิ่งใดเขาจะแก้ไขต่อไปแบบว่ามันจะเป็นระเบียบระเบียบออก ออกก็เก่าแผนที่ว่าเขาจีเฮตุต่อไปจะจะเฮตุแบบใดจริงใดที่ว่าจะแก้ไขให้ตัวเอง แบบมันจะมีความเห็นเห็นเห็นชัดเจนขึ้น เห็นความบทเทียงคือเมื่อวานนี้เขาน้อยจีได้อารมณ์ แต่ว่าเมื่อนี้บ่ได้อารมณ์ปันใดเพราะว่าความเอียงความเจ็บตนโตมันมันแข็งตัวก่อน บางเทือก็บางเทือก็กลับมาเบิงมาเบิงความหู้สึกกับกลืมไป แต่ว่ามันก็กลับมากลับไปกลับมาก็ก็คือความบุเทียงมันก็เกิดแล้วก็ดับหักแต่ว่า แต่ละแต่ละเวลาขน้อยมูบหรือว่าเอียอย่างมันก็มันก็คานเทนิวมันก็ต่อเนืองถ้าว่ามันมันหลงไปหน่อยนึงมันก็กลับคืนมาว่าเออเฮาหลงไปแล้วแล้วแล้วขน้อยก็กลับมาเบิ่งตัวเองระยะที่ว่าเบิ่งตัวเองจะเห็นจะเห็นมันสัดเจ ชุดนี้จะเห็นมันตัดแจ้งขึ้นแล้วก็หูตึกว่ามีความมั่นใจว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่าเก่าโดย โดยมันมันรบกวนแบบว่า เพราะว่าปกติเป็นคนงุดงิดอยู่แล้วถ้า ว่ามีอย่างกระทบในเรื่องแล้วจีีโดยแบบว่าสบายโดยแล้วก็เลย โดยเบิงขน้อยเบิงแต่ว่าแต่ว่าขน้อยสีบอโฟกะบอบอบอเอาเอาจิตมามาตั้งอยู่บ่อนี้ขน้อยสีเอาความรู้สึก จะกลับมาเบิงแต่ความรู้สึกละกะบเบิงแต่แต่ความรู้สึกจะเบิงจะเบิงทัวแต่แต่หัวลงลงเวลาก้นเฮานางความรู้สึกจังใด จะหู้ซึกและระยะที่เขาหู้ซึกเขาจะเห็นเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น อยู่น้ำปัจจุบัน ถ้าว่าเขาหู้ว่าเขาอยู่น้ำปัจจุบันแล้วห่างกายกับใจห่างกายกับจิตใจมันมันที่รีแลกมันที่แบบผ่อนคลายไปเองของมันโดยแต่บ่มีโรคประจำตัวหรอโรคประจำตัวพยาธิกะกะมีอยู่ขน้อยโดย โดยแต่ว่าจุดจุดประสงค์ขาน้อยอยากให้ปัญญาขาน้อยมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าขาน้อยรู้ตึกว่า สติที่ขาน้อยมีมันอาจจะเป็นสติแบบโบแมนสติอ่าอย่างเกาะที่ว่าโยยปัญญาญามันจะเป็นสติแบบว่า สติแบบว่าอ่าสติสติแบบโฟกัสแบบว่าสติเฮาบ่หลงบ่พิษโดย แต่ว่าเป็นแบบว่าไว้ขาน้อยกันขาน้อยเฮ็ดเวียกคือยยางละสติกับอ่ากับ กับกายเฮามันอยู่น้ากันแล้วเขาน้อยจีเห็ดเวียกไว้ แล้วก็บ่ค่อยพีดหัวหน้าก็ทั้งสองบอลก็แบบอยากให้เพดตลอดเลยเขาน้อย โดยแล้วขาน้อยต้องได้แจงสแกโจขนาดขาน้อยอาจารย์แสดงว่าชอบกินหวานหรือเปล่าคะชอบกินหวานอ่ะเลิกกินหวานถ้ากินหวานจะมีอารมณ์หงุดหงิดได้โอ้ ฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องอืม้งกินหวาน้กินขนมปังโอ้ชอบกินขนมปังชอบกินแป้งอ่ะแต่แต่เดี๋ยวนี้ความความหงุดหงิดลดลงมากตั้งแต่ที่เอ่อ ไปปฏิบัติกับแม่ เพราะว่ารู้ตัวเองแล้ว แล้วก็ก็ค่อยปฏิบัติปฏิบัติมาแม่ให้ทานอาหารแบบไม่มีน้ำตาลไงมันก็เลยแต่ถ้าเรากลับไปกินใหม่ก็จะเป็นอีกก็ต้องดมปัสสาวะด้วย ยังยังไม่กล้าเรือตอนี้ก็ได้ตัวนี้แม่บอกจะโดดแล้วก็น้อยยังบอกกล้าลอง เพราะว่า เพราะว่าตะกี้เขาน้อยเคยเห็ดเบียกอยู่ในแลบเห็ดกับเหนียว แล้วก็เลยเห็นมันไหลเสียดายเลยถ้าปัสสาวะต้องหาขวดทันทีเลยอ๋อ โดย โดยก็ก็ดีใจได้มาเจอกัลยาณมิตรทุกกคนแล้วก็ ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ดีขึ้นหลาย ก็ ถือว่าขอบใจหลายๆก็ ก็ขอบใจเอื้อเอื้อทุกคนสาธุก็น้อยบอกไปนี่ต้องบอกหลายโดยก่อนอื่นขอนมัสการท่านอาจารย์ทุกองเนาะขอนับถือหักแพงอันอาณากัลยานิมิตหมดทุกคนเนาะสบายดีโดย ขน้อยอันซื้อนางคำเพชรจินวงศ์อาณา ก่อนก่อนจะมาปฏิบัติอยู่นี่นี่ขน้อยก็เคยไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่แคลิฟอร์เนียกับเอื้อยบัดนี้เป็นยังจังจังจังอยากมา เพราะว่าทำทำอิดขน้อยกับโบเสือโบเสือได้ยินแต่เอื้อยเว้าให้ฟัง แล้วว่าไม่ยังการยกมือนี่ก็สิให้เขาเป็นสมาธิได้บ่และเอื้อยเราให้ฟัง ก็เลย ก็เลยไปเฮ็ดเวียกยวนโรงงานเดียวกันกับเอื้อย เฮ็ดเกี่ยวกับอาณาสายเคโบอันซาเดลิงอันไฟจอดมื่อนั้นหันขน้อยถือเฮ็ดเวียกประมาณสองร้อยพีดสองร้อยเซนเพราะว่าหัวหน้าเห็นขน้อยเฮ็ดเวียกหันนั้นบ่เคยพิดเรื่องอันนั้นซาเดลิงกับบ่คอสไวบัดนี้มื่อนั้นหันขน้อยบ่สบายหัวหน้าก็เลยให้ขน้อยเฮ็ดหันประมาณสองร้อยเซน แล้วตามธรรมดากนกนสีสะเดอร์เจ้าต้องอันใส่สะเดลิงสะเดลิงเจ้าต้องเอาสะเดลิงเข้าสายไฟสะกอนแล้วจังคอยมาสาเดอร์แล้วขน้อยอันนั้นนั้นบได้ใส่บได้ใส่แล้วเมื่อโตมาขน้อยก็บสบายก็ไปการบได้ มีแต่น้องสาวลาเพราะว่าขน้อยเห็ดเวียกน้ำกันสามเอื้อน้องอยู่บริษัทเดียวกัน และน้องสาวว่าเอื้อจะเห็ดเวียกกัน เจ้าลืมเอาสายเคเบิลเข้าบ่ได้เด้เทื่อหน้านี่ต้องได้เขียนหนังสือ อันนั้นซุปเปอร์ไบนี่เขาจะต้องให้ขน้อยเขียนหนังสือ ถ้าหากว่าขั้นเขารีคอร์ดในคอมพิวเตอร์ไว้แล้วหันเวลาขึ้นเงินเดือนหันเขาเจ้าสิบขึ้นเงินเดือนให้เขาเจ้าต้องเช็คเบิ้งพนักงานว่าผู้ใดเหตุเบียกบ่ผิดพลาดบันนี้อันขน้อยก็เลยมาเบิ้งเอื้อย ที่เพิ่นปฏิบัติตัวนี้มานี่เพิ่นเห็ดเวียกหันสามร้อยสี่ร้อยพีดหันเพิ่นจะบ่เห็ดพิษจากเถื่อแล้วข้าน้อยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นตัวนี้บ่ที่ว่าเห็ดให้ข้าน้อยบ่มีสติผู้เอื้อยเพิ่นเห็ดเนาะแลนข้าน้อยก็เลยคิดว่าข้าน้อยต้องไปเฮียนหู้วนสิ่งที่เอื้อยไปเฮียนมานี่ข้าน้อยสนใจอยากไปเฮียน ว่า เอื้อยเพันเฮ็ดเบียกขันโบพิษบัดขน้อยเฮ็ดเบียกพิษย้อนขน้อยบบมีสติ เพราะว่าขน้อยไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเดินจมกลมแบบยกหนอย่างอันนั้นย่างหนอนี่เวลาขน้อยรับตานี่แม่นยุขน้อยมีสมาธิแต่ว่าเวลาเฮามื้นตานี่เฮาเฮาเฮาจะปุบวางตัวนั้น แล้วตัวนี้มันเป็นเป็นนานาการปฏิบัติตัวจริง การเฮ็ดเบี้ยการจับการบายนี่แปลว่า ัวจริงแปลว่ามีสมาธิในการมื้นตาบุเมนวารับตามื้นตาไปแล้วก็เจ้าสมาธิกับบุมีเลยเขานั่ยก็เลยนั่นนั่นแม่นละก็เลยอันนั้นเอื้อยเพิ่นก็เลยว่าไปบอกเพิ่นปฏิบัติอยู่แคลิฟอร์เนียเขาน้อยก็เลยบอกให้เอื้อย เพิ่นจองปียนให้ก็มามาส่วนน้องผู้นี้ มาส่วนน้องผู้นี้น้องผู้นี้หันว่าคือสิบ่ได้ไปดอก เอื้อย อันนั้นว่าสิพากันเอารถมาแล้วน้องสาวว่าโบไปก็เลยพากันซื้อปีนยน์มา มากับหนกนี่วันนี้น้องสาวเขาน้อยก็เลยบอกว่า อันใดกระโบเจ้าสิทานหลายปันใดกระโบทอวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละก็เลยบอกน้องสาวน้องสาวก็เลยว่าโอเคฉันคอยซื้อปีนยน์ก็เลยน้องสาวก็เลยซื้อปีนยน์เลยมาน้ากัน หน่งเส้นนโดยขั้นขน้อยมีเวกิเซนเพราะว่าปีหน้านี่ขน้อยสิเมือลาวนะ ขน้อยก็เลยเซฟเวกิเซนไปเมือลาวอันนาในการมาเธอนี้เป็นขั้งที่ทำอิฐ ที่ขน้อยได้มาปปฏิบัติอยู่นี่เนาะแล้วขน้อยก็บ่เคยจักเถือละนกกับเพิ่นเป็นโซให้แล้วก็ไปหา แม่แม่เพิ่นก็อธิบายหมดทุกอย่าง ก็ก็เลยก็เลยเข้าใจว่าเออการปฏิบัติแบบนี้มีสติแท้ตัวอันนี้มันเ้าลงตัวจริงแท้ๆดึงเอาจิตนี่เข้ามาในกายเขาแท้ๆมันบ่เอาไปทางไหนบกบกคือการที่เวลานางรับตาละมื่นตามาเขาก็โบโบโบมีสติตัวนี้จริงขาน้อยเป็นคนที่ว่ามักมักอันนะมักมักค้นขั้วมักทำมักเฮียนแต่น้องสาละก็ว่า ก็ว่าให้ขาน้อยว่ามันยัง เจ้านี่วัดใดเจ้าก็ไป อันใดเจ้าก็ไปเฮียน และอันใดอันเป็นจุดที่ให้เจ้ายึดมั่นไว้หันขน้นก็เลยตอบน้องสาวว่าเอ้ยเกิดมาเป็นคนนี่เอ้ยต้องเฮียนหู้ เฮียนหู้ให้มันหู้จักตัวใดที่แท้จริง ต้องไปละลายบอลให้เฮียนหู้มดทุกอย่าง แล้วเอามาสมเทียบเบิงว่าตัวใดได้ผล ตัวใดบ่ได้ผล ก็เลยบอกกับน้องสาวแล้วก็น้นก็เลยมากับเอ้ย บัดมาที่ขน้อยมาทำอีทันอันมาปฏิบัติหันขน้อยกับบุได้หลายย้อนมาง่วงเหงาหาวนอนนี่แหละเวลาปฏิบัติเธอใดขั้นว่ายกมือล่ะตานี่มันลงโลดมันเทิบเทิบลงมีแต่อยากนอนอย่างเดียวขั้นเมนเฮ็ดอันอื่นกับโบอยากนอนขั้นว่ายกมือลำแปลว่าอยากนอนโลด ขน้อยก็เลยว่ากับกับเอื้อยว่าเอื้อย เป็นอีหยังข่อยคือเป็นจังซี่ขั้นยกมือแล้วข่อยอยากรับตาโลด มันคือว่าโม้ยโม้ยโม้ยไป คือสิล่มลงหนีก็น้อยก็น้อยกะเอื้อยเพิ่นบอกว่าทนทนต้องสู้ขน้อยบอกว่าแต่หัวตกหมอนขน้อยหลับรวดก้อนมูผู้นี่ผู้จ้อยก้อนมูนี่ขน้อยผู้จอยก้อนมูนี่ด้วยเมื่อคืนนี่ขน้อยก็เลยบอกน้องว่า เอื้อย น้องนอนบ่รับอันลุกขึ้นมายกมือไปไว้ขั้นยกมือปันใดเอื้อยเบิ่งตูละตาเตื่อยลงเตื่อยลง เอาไปยกมือ เพิ่นก็เลยว่าขสันสีเหตุจังไดสนาพวกเจ้านอนเอื้อสีมอดไฟ แล้วให้เจ้าน่งยกมืออยู่นี่แหละบ่ต้องรับดอกตา มันมันมืดหมดแล้ว เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยมายกมืออยู่ตีนเตียงผู้เดียวเพิ่นว่าแวบว่าแวบสามสิบนาทีลงบาเล่นล่มเลยบันี้ขาน้อยว่าโอ้ยเห็นดิบ่เห็นว่าสีเกงซ้ำใดเพราะว่าขาน้อยแนมเบิ่งเพิ่นเธอใดกระตาบัตยกมือตาเพิ่นละรับลงรับลงขาน้อยก็เลยบอกว่าเอาตัวนี้แหละ ตัวนี้แหละนี่บ่ต้องกินยานอนรับอีก มียาวิเศษอยู่แล้ว ขน้อยบอกเพื่อนเพื่นก็เลยว่าโอเคสิเฮ็ดแบบเจ้าเบ้าหันละเอื้อยว่าสั้นเอาอยู่ตีนเตียงผู้เดียวพวกขน้อยกับพากันรับเบิดบาดมือบาดตื่นเศร้ามาเพื่อนยังบุลุกเพื่อนว่าอุ้ยจะเป็นนอนขัดคืนนี้เพื่อนว่าอย่าวิเศษของหลวงพ่อเฮ็ดแล้วเพื่อนว่าขน้อยก็เลยว่าเออตัวนี้แหละเจ้าทิมซะอย่านอนรับเพื่อนนั่นขั้นว่านอนนอนบุรับอันเพิงแต่อย่านอนรับอก็พ่คืนนี้เฮะจริงได้แต่เฮ็ด ยเพื่อนบอยอมได้ขน้อยบอกเพื่อนได้เพื่นกับบอยอมบัดคืนนี่แหละขน้อยว่า ลูกมาลูกมาเดี๋ยวนี้ ขน้อยก็ไต้ไฟลีให้เพื่อนเอาเฮ็ดเฮ็ดเพื่อนว่าบัดนี้ ขน้อยว่าเลื่อมตาได้บัดนี้มูสินอนแล้วตัวยังมันยกมืออยู่ ขน้อยก็เลยว่าสิปิดไฟเด้อบัดนี้ ขน้อยก็เลยปิด โดยขอขอบใจมดทุกคนเด้อที่ว่าซอยเหลือขอขอบใจหลายขน้อยบ่เอาบัดนี้เอ้ยเพิ่นว่หมดแล้วเด้ขน้อยเอ้ยหมด เรียน้อยว่าเมดว่าสิเว้าให้ว่าสิเว้าอ่อนเพิ่นว่ามันเลยรดีกับนมัสการพระอาจารย์่าและหลวงพี่ทุกรูป และก็กัลยาณมิตรทุกคนสบายดี ขน้อยซื้อนางอุดม อุดมสมืออุดมสมบูรณ์สมสมบูรณ์สมซื้อข้าขน้อยมา ปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะเออปฏิบัติเออมา ปฏิบัติ เออเคยเคยขน้อยเคยปฏิบัติ ปฏิบัติอันกรรมฐานบ่บ่เคยขน้อยบ่เคยเขาวัดได้มาก็บอกติวัดก็ไปทุกวัด เนาะแต่เพิ่นก็บ่ได้สอนกรรมฐาน โดย แต่ขาต้องอันขาน้อยมา ปฏิบัติอันครั้งแรกเนาะมามือทำเอ็ดมานั่งสมาธินะ งุดงิดไม่ขึ้นบ้านไม่ยงโอ้ยตื่นญาติไหมเนาะอันมานั่งสมาธิงุดงิด อ่าบ่สบายใจ แต่กระบมักอีกว่าตามความจริงบ่มักแบบยกไปยกมา มันบ่มีแบบมันมันบ่มีประโยชน์ขน้อยขอประทานโทษ ขน้อยอันอันความคิดขน้อยตะกี้นะ เพราะว่าเฮ็ดแล้วมันบ่เข้าใจอีหยังเอาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเสยๆบ่ฮู้จักยังบ่ฮู้จัก แล้วก็เวลาเฮาทำไปมันก็เป็นง่วงงุดงิดเมื่อย แล้วบ่อยากเฮ็ดเลยอันก็เคยเว้ากับเอื้อยอยู่ว่าอุ้ยบ่อยากเฮ็ดจักเฮ็ดอีหยังบ่เข้าใจแล้วมันก็บ่ม่วนคั่นน้อยว่านะเอ้ยก็บอกว่าลองเฮ็ดไปลองเบิงคั่นน้อยก็เฮ็ดไปเฮ็ดไป เมื่อทำอิฐ ยังเมื่อยยังหงุดหงิดอยู่มือที่สองมามามามาตอนเศร้า มามานั่งมาเห็ดเห็ดไปเห็ดมาความความเฮาง่วงนอนหนะเฮาเหงาเฮาง่วงนอนตอนนั้นหลวงพ่อเทศบอกให้หู้จักจิตเฮาเนาะเพราะว่ามันง่วงเฮาน้ำน้ำจิตเฮาเบิ่งหนะว่าเฮาง่วงเฮาปวดบอนใดให้เอาจิต ไว้น้ำตุน้ำร่างกายเขาเขาน้อยก็เฮ็ดตามหลวงหลวงพ่อบอกเฮ็ดไปเฮ็ดมาเอา นักเข่าตากระเทือบเข้าเอาเอาเขาน้อยก็ว่าเออเอาลองมึงดูอันเวทนาเนาะเวทนามาแล้วเขาต้องน้ำเบิงน้ำเบิงน้ำไปน้ำมาเขาน้อยเกะคือว่าบุ๊บความเมื่อยความอย่างมันหายไปเอ้ามันเป็นอีอย่างนี้มันมันเหตุให้เขามวน มวนอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดโตบัดนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาอ่ามันมันมันมวนหลายเนาะ หลวงพ่อก็บอกว่าอย่าซึกไปติดติดกับเปลี่ยนอ่าทุกอ่ากิริยามดขน้อยก็หลังจากอันนะหลังจากอันหลวงพ่อกับมาเทศบอกเกี่ยวกับอ่าอ่า ไม่อย่างก็หรอกพนกโดยเวทนาแล้วก็หูจักอานาซึ่งสี่ลิ้นกายเรียกเรียกอย่างขน้อยอริยสัจสี โดยแล้วเขานำนำกับมาคืดบันนี้กับมาเวลาเขาปฏิบัติเขาก็คืดเนาะคืดตัวนั่นนะก็คือว่าเห็นแจ้งคือว่าเข้าใจเข้าใจหลาย แล้วก็มือมือที่สาม โดยมือที่สามฮะมือที่สามมือที่สามได้เข้าใจเดินดวง เป็นวินยี่ไสโดยเบาขึ้น เบาขึ้น แล้วก็หู้ซึกว่ามีสติหลายเติบ แล้ว่าเวลาเขายางคือว่าจิตเขาออกไปทางอื่นนะเขาหู้จักเอาจิตเขาคืนมาทันที เมื่อก่อนในบุหู้โอ้วันวันเมื่อใดก่อนอันขาน้อยบอกแม่ขาน้อยอันหลังจากอันที่ว่าขาน้อยมวนเนาะมวน ใจขาน้อยอันว่างโอ้หลวงหลวงพ่อเลิกแล้วโอ้เป็นอย่างคืออยากอยากเฮตุต่อนะมัดนี้ก็เลยไปบ่บ่ได้ฝันน้องไป ไปนอนไปหัวลงนอนในแม่่บ่มือแม่ถามดิหลังจากนั้นเราไปอันพักพรดิไปพักพรแล้วไปเยาวนเตียงหันก็เอาหัวบดนั่นรับตาหน่อยนึงเราเห็นลงพอหันไปยืนยู่บันนี้นะไปยืนยู่ละแจกเอามันเป็นคือแบบอันจังซี่มันเป็นเฟกซ์โนนะไปแจกไปแจกให้ เอื้อยกับน้องหันมดทุกคนแต่ว่าขน้อยหันหลวงพ่อหันมีคัมภีร์ อยู่ในอยู่ในบอนตูนี่ แล้วสิมายืนให้ขน้อย ขน้อยกำลังสิจับเอาอันเอื้อย เพิ่นไปเปิดไฟก่อนมาดูโอ้ยเหมือนตาซ่องหาหลวงพ่อกับผู้เห็น ซ่องหาหลวงพ่อมาว้าเอื้อยฟังว่าโอ้ยหลวงพ่อมาบางยานี่ เพิ่นมาเพิ่นเอาอียงมาให้บุแล้วเพิ่นกำลังจับเอา อันบึ้มคัมีนะเพิ่นหลวงพ่อเนบยืนนี่นะและหลวงพ่อไม่ยืนขน้อยขน้อยก็กำลังสิจับมึงสีแหละ ผู้ดีเพิ่นเปิดไฟปั๊บโอ้ยเสียดายว่าท่านหลวงพ่อไปแล้ว ว่าบ่ได้ขน้อยบ่ได้คัมภีร์ก็แปลว่าขน้อยบ่บ่แสงสว่างดโดย ขน้อยแต่ท่านอยากได้คัมภีร์ต้องติดตามหลวงพ่อขน้อยว่ายังบ่ได้คัมภีร์ก็บ่ได้คัมภีร์ได้บ่ได้คัมภีร์ก็สว่างผู้ดีโดย สว่างโอ้ยทำหลวงพ่อมันเฮ็ดให้อ่าใจขน้อยนี่อ่าโดยโดย โดยขน้อยดีใจเด้ที่แรกขน้อยว่าสิบ่ได้มาเด้ เพราะว่าสามีอันบสบายเพิ่นเป็นฮาริแทกเขาอิมเมอร์เจนซี่โดยเกือบบ่ได้มาผู้ดีก็เลยว่าขอเพิ่นขอเพิ่นพัวส่งเพิ่นออกจากอันอันอิมเมอร์เจนซี่รูมอ่าสองวันเนาะเขาน้อยขอเพิ่นว่าเพิ่นว่าโอเคเขาน้อยก็เลยว่าได้มาคำสั้นเขาน้อยก็เลยแคนโซเลยว่าโชคดีได้มาเจออ่าพวกน้องๆกันระยะนมิตรทุกคนนะขอบใจหลายๆ ที่เทคแคร์ ลงไปตรงนี้ให้หลวงพ่อค่ะที่ส่งใหลวงพ่อส่งมาก็